Bai, eh, bai, ideia una, eh, da, eh, ni uh, ben bizunezu eta igan urtin esperientzia hoi egin dugu uh, musika ren eguna, pinz uh, dugu eta uste dit uh, uskaz iabiltz zen euh, dugula abo, ah enfin... <laughs> Diala sei urte bai ikasten hain nuzu, heben, euh, eta alo zen euh, biziniz, eta bizinuzu, eta um, karrikan uh, sekulan uh, ez nuzu mitzatzen uh, losa je uste dit, eta la bildia, uh, ideia una duzuenetako. Uh, mentuz bat jo bat uh, balin badit, borsatuk uh, izanen nuzu ordin esiatuko uh, dit. Mintzatzen nuzu portugese bai? Uh, Eskuar aldi uh, idea un zen da um, uh, lotxan nuzu euskaz mintzatzea ordin um, justo aurrekin eskolan eta ene familiaekin amini bat, bena karrikan eh, ez, eh, ez da posible netako.